Otarriak hamabost gaur osteguna da eta hau berri hon albistegia duzu eh, berrio irratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, ziren entzun bezala, sano heitzaldiaren bigarren zatia eginen da gaurko egunean. Natur eskolak antolaturik eta Alvaro Ziana maite palazioz suma konkausako kideak izlarik gisa egunik, hogar sano itzaldiaren bigarren zatia eginen da gaur horretan krisi energetikoaz baita sistema kapitalista eta komunistak bultzaturiko individualismoa zarituko dira modu berean etxi bizitzen eraikitzen modu alternatiboak erakutsiko dira zaharren errehabilitazioa eta bio eraikuntza ala nola bestetik garbiketarako erabiltzen ditugun produktua zarituko dira palazios eta zia interesdunek gaur ahatxaldeko seitan urbil daitezke naturgelara itzaldia gozatzeko. Itzaldi hau, ez da sumakon kausak natur antolatuko duen bakarra xabi. Larun bat eta igandean txikun kurtsua eginen dute, txinatar medikuntza tradizionalari lotutako teknikak, lantzago eta modu batez, zarnasketa garuna eta ariketa fisikoa konexioan jartzeko. Noski, informazio gehiagorako hiru Muzik Xaldun, kortin euskarazko aurra besti eta ipuinen ikastaroa. Xaldun, kortin gure herrietako ahozko tradiziotik bildutako euskarazko kanten eta ipuinen bildumarik hunenetariko bat da. Laster raukera eskiniko da berriozaren alpeneko edukiaz gozatzeko eta ikasteko xaldun kortin ikastaroa antolatu baita berriozaren berriozarko kulturgunean eginen dira ikastaroa osatzen duten iru saioak urtarrelaren emeretzi eta eta hogeita seian hiruak laurden gutxitatik lauak eta laurden bita arte helduentzako soilik eta otsailaren biak heldu naez aurrentzako atxaldeko lautardietatik atxaldeko seiak bitarte eta interesa duten pertsona guztiek joan daitezke ikastarora xabi euskaldunak izan edo ez batez ere gurasoei bekira antolatuta badago ere interesgarri izan daiteke ere beste pertsona askorentzat aurrekin lan egiten dutenentzat gura guraso gaien eta bestelako senide adibidez izen ematea deitu edo mezu elektroniko bat bidali udaleko euskara zerbitzura bederatzi lau zortzi irureun, irureun da meretzi telefonora edo euskara abildua berriozar.es elbide elektronikora Esagardotegiarekin ospatuko dute Labarga elkartearen bazkide eguna. Labarga kideak helarun bat honekin ospatuko dute peinaren egun handia programazio galanta dute prestaturik egunerako sagardotegia bazkaria bukatzearekin aro eta plumier blues musikaz gozatuko dute atxaldez gaita poteoa egin eta bukatzeko Luciano Show musikaria ezanen dute gozagarri. Eguraldi azmintzatzeko unea du gorain, zer dio gorko iragarpenak, arazi? Eguna, odeitxu batez ere atxeletik aurrera ezanen dugula dio gaurko iragarpenak gabean euria egingo du xabi. Ego hemen debaldeko aize bizia ibiliko da bola da gugorrekin eta oso gogor batzuekin atxalde gau partean ahultzera egingo duela. Azken orduetan ipar mendebaldera aldatuz joango da gainera eta momentu honetan zortzi gradu ditugu artekale kalean. Alare, eguerdi aldera, temperaturak ez dira asko igoko, berdintxu mantenduko dira, goxo, goxo, egunean zehar beraz temperatura maksimoak gaur gutxi igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko eunpuntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.